50 languages. 41 41 41ที่ไหน orienteerumine orienteerumine สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะ kus asub turistiinfo กุณสอสุบทัวริสต์อินโฟคุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะกอสเตลโอเล็กส์มุลเลลินนาการ์ติกอสเตลโอเล็กส์มุลเลลินนาการ์ติจองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะกอซีนซาบโฮเทลลิตูบาร์เซอร์เวริดากอซีนซาบโฮเทลลิตูบาร์เซอร์เวริดาเมืองเก่าอยู่ที่ไหน kus asub vanalinn? kus asub vanalinn? วิหารอยู่ที่ไหน kus asub katedraal? kus asub katedraal? พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน kus asub muuseum? kus asub muuseum? ซื้อสแตมป์ได้ที่ไหน Kust saab postmarke osta? kust saab postmarke osta? ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน kust saab lilli osta? kust saab lilli osta? ซื้อตั๋วได้ที่ไหน kust saab sõidupileteid osta? kust saab sõidupileteid osta? ท่าเรืออยู่ที่ไหน kus asub sadam? กุสซาสุปซตามตลาดอยู่ที่ไหนกุสซาสุปตุรกกุสซาสุปตุรกปราสาทอยู่ที่ไหนกุสซาสุปลอสกุสซาสุปลอสการพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่มิลลาร์เล็กซ์คูร์ซิออนอลกับมิลลาร์เล็กซ์คูร์ซิออนอลกับ การพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่ Millal ekskursioon lõpeb? Millal ekskursioon lõpeb? การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ Kui kaua ekskursioon kestab? Kui kaua ekskursioon kestab? ดิฉันต้องการมักคุเทศที่พูดภาษาเยอรมัน Ma sooviksin giidi, kes räägib saksa keelt. ma sooviksin giidi, kes räägib saksa keelt. ดิฉันต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาอิตาเลียน Ma sooviksin giidi, kes räägib itaalia keelt. Ma sooviksin giidi, kes räägib itaalia keelt. ดิฉันต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศส Ma sooviksin giidi, kes räägib prantsuse keelt. Ma sooviksin giidi, kes räägib prantsuse keelt.